Juridiquement, euh, d'abord, ça nous permet d'avoir l'accès au dossier. Juridikoki lehenik dosiera eskuetan ukaiten alko dugu, susen jakiteko zer gertatu den. Un acte de solidarité et qui démontre que euh, ces faits sont considérés par la ville comme complètement inacceptables. Bigarrenik, euh, elkartasun euh, keinu bat da, euh, eta erakusten du erriak salatzen dituela olako jarrerak, eta gure boza ere entzunarazen alko dugu, onartezinak diren ekintzei begira. Prozeduraren baitan erriak bere posizioa emaiten alko du. ceci dit, j'espère que ça restera une intention de principe et que nous n'aurons pas... azkenik, espero dut prinsipiozko sede bat eh, eh, egonen dela, eh, eta ez dugula plantan ezagri beharko, eta ez dela gora berarik ere izanen, eta engaiamendu bat egonen dela, gauzatzearen beharrik gabe.